This is a CBC podcast. Tungaswapigit, Mayor Powder Vunga. Inuit unika yali unikangitigut unikahtoharni tusarsaoyoharni alarmiyo. qabliliqami innuujaalitsial qalliatuinarman innuginna o takiyummarial uuqaqattalerlunuk kaya man na itilaw kakpagsunok. Ilitang niyak talo gilagaptik. Pisuala itong makialog luni. Ayaw piyang man na nilo. Tusak sa unayalang mayok tana ilisapi kumpaka isakya. Unikatil lugo ang umit utap to kalaw si mamat. Perlikas at tuvinam me. Inuit unikaanganni naalappusi unikkaatoqait ullumimut utertatausimalertillugit unikaanguyuun Elisabe quvvaqqa isakiaq arver miutatsajorlorsimajoq aqaaguit naasamalertilluguit unortuit unikaalorsimajanga arsoruutigilorsimajanga angut utaqqallialarsuni utilaarsimammat pirlikasattuviniulluni Elisabeth yanga CBC kunni tusarsautitoolorsuma yoq 1991gu nanilaoraqku unikkaatu qavininga ammalu paninga Elisabeth para. Atinga Simona Baker qaujigaarvigilaoraqku Ukala tusaumalluniullu tagal lo. Amalo atau ciku nala tialo tabun. Ah, hello. Hi Simona. Hi. Tu saksaw tiyak po nga. Eh. At yun na kung mga nga. Eh. Ananagilaw ko tayo na kuvaka. Eh. Elizabeth kuvaka isakiyak. Kinaw mangapit pit ang malutan na unika niyaktok. Ukaw sa kikunakpiyo y Simona a isakia mene ga baker yung ta nana ni ga a Elizabeth Kubaka Tana unika lautanga ayagane todli kasalaw si mama utak tivini ulo ni ana anapit ikayo law si mayangani o kawisi karne ato eh ilapag lika salaw si mangman Uh, unip kari mang miyata uwam nun uh, matkukilong. không cái cái học về mà này, kakbaka ngulungo ni kakto gayang niyak tunga. Akbiyang miltam marak tunga do. Aksawang na gana sugi lauk si mayagaya katay na unik kak niyak ko. Ayakan ni pirda kaya lauk si mangman. Tusayaw lauk si mangin na masuli ilangin na unik ka lauk si mangminanga. Ang napapkisimikaw yung maya unik kak viwak katuari ako. Type si mani. sakiaqtaasaaġaarnappak aullaqsimagiyualuugmat taunani kuvagliukkami ukiunik tatlimanik aujanik tatlimanik aullaqsimalauqsimagma taakku apaniguniakku nutaqaquruutillugit taakku anutaqariiquruit aijaqanni nutaqaqurluni pisimappunigi paniguniaqlu timmutillu kinallukkia ta quan ngọc cột tu cuộc mặc quên nhà ao đây gặp kịch ao giấc ao dân ngọc mặt tất dân nọc sĩ sĩ giang mặt tay cũng sắc bạc giang mò gặp ta sắc bạc giang mò ngà gặp ta ta man là chúc cho con người tua đâu mặt khao y xa là lao à loạt sô tịch tắc vào ngọc hinik ta gạc sô tịch nụ cà gạch ta có ui ta lao à lộ nụ cà gạch takpawang kauli sa lawang lakto ti tukto kayang mangok. Tagjakop ta subalik yang unia kaumat. Kalang niya kasugib lutik. O kakatta kami. Sakita ka inulak tilugo. Taan ang nakot sabo inu. Inulak tilugo. Tayo kung asakbak diwang mat. Mayuktok siya kaya kapta. Aksyon. Mayukto ni ikaluak jakulukso tau galang. Tam na upingili ko ng migamaya kani. Takpaw nga nun na mo ako masiyarong mat. Takpaw nga. Tukto siya ako magduni. Yakiya nga kainak takat takarang makungnaw. Inak pigak siya ng mat. Ang imiyarak sa niko. Takol aksa ka ko uwat tingni ako ruksotik. Tayo na raksa ka uy gilaw ta. пеқатигиллунги таппаунга нуналлиармата наугдунамуангиармангаарми оқангиллуни таппаунгарами тикисаалиниарнерарлуни аияранни оқартаугалуар атаарсаалиниарнерарлуни туктуиттууппат nào chỉ kinh nghi tòa lô lòng mẫu kia sạch sạch sinh ra lòng mà chỉ kinh nghi tay lòng mà ta có nó có gây chắc bầu ngang kinh nhà gạc bà đào gà loa còn số tiki kì quạc xin ít tạc bạc số tì khao dì mình nâng im mà ta tại mình nấu tạc cái mẹ lạc số tì gò chỉ kinh nghi tay nà lúc số tì ưu kì ưu sạc bọc ưu bọc tình nâng tay nạc số tì ưu bọc tạc bà nì bạc giang mà tay cả nè noqqangainnalerluta ila sikunialerma tareoq tamaani sinaasiuqattaqumaplutik tamaani noqqangatuinnalerluta utaqqituinnalertavun nau tikippallianginnamik tikinngitainnartualuugma taquviasungnarlukiaa naqaglitillugu taimma taakkuannukkaqi นักชีเลียวกัดตักตัวลงมาตะขากุติกนักชีเลียวกักเลืกปักสุดที่ยักาโลตะขาสุดจะแต่คนงามยกตักเสียวนี่คนเป็นคนาเยอะก็ลงมาคาลิงก์ใจนักตัวกันดอกกิเชียนอิตาโกชูยจุนนักตัวคินมิลุนักยังยากกัดตั้งมัดมิจิเดียดอกัดตั้มันไม่จังนี่แค่รมากติดสักตากัดตักตัวลงมาถึงแนวคาลิมมาเงยใจนักตัว تقبل أكثر نخسيكم متابمنا تغيغني أخسيق قلا وغمدلي تغيغني أخذ التغلو وغمد تيقاقن أخسو تلبي قبتا إتاقن نخسينا سبي غمد иккеерaalам магаалертиллу аксуут қувиасерна кисиана қарлигааганамна сикусеққоорма икааруннарсиннерутигоо тикитяангамматик qaqsimavageriqsutik tikinnitsutik igluliliarliarmat qaungmasiuqa tikinnitsutik qaungmallukiaq qaukkannermallukiaq anivakkama itsorsimalermigama silatsauyaluumma qinnerpakkama ilimattaaluugama sunamiani kappiasukkaugama nanoqaluksana qinnerpakkama asuilaagamna nanualu lo ni qalluq nangmaktuuyallaaqagluni luamna takiyimmaqialoqluni taavangat illuligaaqyumik saani uiyangman silaligeeqqamnu tainnalu uqortumnu lialaunga aputikittukuluutillugu igluk saqattiangat illugu iglu iglu taalauqapta silaligeillunu qanigiikuluqlunu paijorluujugul kinnamekia ammaartunga innuusaarmagluka taa takugakku taanna peqqatiga oqautiyartortu sunakiaramna nanualuklukia qaijo kappiasuklunisiu qaima kappiasulerlunu itsorsima orluujalerlunu qaglilirami innuujaalitsia palliatuinarman иннугиунна кинаалукиаарна такиюммариал оокакатталерлунеқ тааманна итилаоққарпаклунеқ илитарниартаалугилераптик писуалаиттуммариалууллуни аяуппиарминнанилу нангмаариуктоқ нангмак сунаап агвагаяармаглу сиққортиллутиминик панаминиклу тигумиарлуни qallilaqnailitaqavlug aiyaqanni unanakikkiartikillertoq pisuktoq iqluligaarluumik saani taavangat taavangaarluni takvali qallilaqma utaqqitiinalerlutikkuk aniinginnarlunuq atiila tikiutingmat niqiqayaangittaq kiinaaneqiqanngittam qiisunnguumerlalaarularsunga qannu сиюккиаарна перлилертоқаауна исимаалларулуккамалукиа таикунга ангулуксиума таанна пеқатигияра ангалоқортаара ланукаарнгоралуар таикунга ите атеқатигиямангмагу иммиану таккиунгарлуни уванга оонарситиисигиарлунга оонақситиисигиарлунга иглукулумну итерлунга тикерлуми киттукулууммати кималиарлуклу иглувуллунерукеролуклуни оқортуммариалооглута натсиутеқарлуталу иккуммариксарторулуугапта сеоқанатсилааққангматик нукарит таккианилаагалуарлуни утаққингулилеқ tindu ta ku yak ta kan nang ya ko mình mingo nak si chi ga ma te ka ko dok nyak ko gap ta te ka ko ko dok kap ta ka ani ni alak de lungal i ani blungal tam na li ani ni gami tam ngulak ngồi na ka yun na wa on na ka per li lak ta nga ni ku win na ka na yu lak ta i si ma la ga ma tak mga ok na ko dok so inyong mat каппиасуалуккалуарлунга тасиорумаралорулуккалуакку имминигиупаангорлуни итерниарма оқарма ангерлугу таиманна малиттигиуярлугу увоттинни итерлуни пайблу талутаква ханнуккиаарна пиниаларпа тусаумагама сакитаарма оқаативалаармага униккаартуартоқалаа тусарпалааракку сакитаара инугуорперлилертоқ нерисуи қамингиттоқ микиттукулуммигиоқ уунартукулуммигниорсит ниоққартеққаарлугу ниоққартиарлеққаарлугу ниоққартилуартаилилугу уатсиарнгориаараалуппангуу кисиани иммаққортунерсаалугу каиманна ниоққартиммигаанни амма неқитақарпат makoi makul tu naklani pingasi tu naklani luni tamu yuk lugu kaya man na wat yuk kong Nek akangat diyo kaktik alak paliakak diklu ak yuk lugu piya ka kayalik saan na po yung itakuluyak ko isi magi ta lugu yuk ko Sallum makalong makungag kaluwakan akong at tuya kong nangimat. ni pialorni ilusigman atiila iteqlunu itiqamnu qulittaqaraluarpaqaan yapaalugmillu kianna атортоголу илуагу атигилиугалла маттартерлугу маттарасулеракку маттарна аюлеракку қеқиюалаумматик аами қаажисарлугу канаматтатсиариармангаат оқорутеқаанингерулурлутало ангартаасаарма синик пиануақ магук тинниарлугу тиккиу маттарулурлу атигини пиеқунгэммагу пиингиллугу такбали таан япаала пиерулук синнарлугу инниқувакку икажулерлугу ингитиллугу иллермут иглита қарапта сеоқа апуми иллеқарапта ингитиннапку амма камикпак камикпак сарулуунни камикпақарнерами камеқартуугалаар такиюунни меққуингасуалуумниллут камиллариалларалуармигакку паакалланга нау пияксаангамма камиллагаксаангатсиармат na agangillo taimanna kami pualuiaqaluksugu pigakku kamillariaqaluaqakku naagu kamillalangittuunarliaq kanaangillo qiqileqqaminnimmatu taakkua kamikparaluni siuqaamma kamerolungi siiraallakslugi ulumut kami igluani kamiungittut Ingatlak palang naksuniyo itikani. Tayo man naagban ni taan na numulak ni. Unak ungatlak pang naksawit. Tayo man naaman nilulak na ka. Ako piya ko lukapit. Kamit pang ipira sugiya ka lang mayo kitama nga kana ako luanot. Ilupa nga nulo. Kablo na aktakorong ilupa kasi man na kami. Niping nga yuwalaw man. Sigulok ta ako luksugitaw nung ako. G-Qubit 딱빠우나가야겁루신익빅문망우기야거겁야달려고꼬지유낙손이망우고망니까도악만하고망우로떼기시하니있게하고나가나가비딱봉아망우미야가우먹증이땀나신익백악도올라까지말로다신익이마갑다딱봉아망우미야가옥고시발락나가백세고 em lục lục lục lục sơn sơn, đặc mang khi mà 양해가 올록선에 딱 뭔가 신이 병원만 옥선 닮은 나 식욕속에 식욕속에 감이 나갔고 딱고 높다가고 녹지깨글로 그만 대학으로 이지 지옥가 높다가고 녹으면 이지기지가 녹도있나 tagbaatigi si mabrang mangong matakabong nga nikakayangit tok nikaitik siya perlang lang uquusittiqugakku uunak sisimayoqarma imarmik иммерууннерарма иммакигаяаксугу uunaluangillugu taaminani oqqartinnakku эоккуу сивааллертуалуунерарсуни куяблуни оқаалоқиила олулерсуни тааманна пикканнерумуллуни оқаралуарма уатсиарукканне уатсиаро имек имердуанерсаалут имерумаарава аукканникасиккувиерлугооқаатигакку аангерулоқлу ааманна нипаи нипаиллуни нипаилерпаксуни оқаллориксарасоқуллулерпаксуни теоқа синилулерпаксуни сине синигаяагаалларулулаарсуни лукиаранна маттарумалерма иммақа ауддуумерулукками kakanya kaluwa ko ng tokolo alakano kaya nakawi siya makalawangan ako. Taman na timini, ukko siyo alo ng aksoniyo, unuk to alo tilo. Matta ko lang mang mat, tap sa mga atigiminik, tukto ko lang man. Tayo malukta ako, писуллерами суллинасаилаунгиннами унгилатсиамиақаттаралуарами кумақалеққаоқамига оқарма маттарумалерма маттартилермилакку уааккалланга маттарсериарторулугалу таакку алу аанги ауксималерами ули улитерлуги пилауракку маттаакку аанги New York la kulung au la meartu. Kumang. Kaala keomeallu laukan lakkaluarlunga inyungu inyungu manuna pileriariariaqarta. Uko ko gap ko takannasaanga. Apummi illerallugu. Nuyangit ukkoqugapku ungilagunniarniaqavi kumai katavaqtinniaqakkit ukulutit 561 Nuyang kumaya lakap kita na ati kola sila kakatiyaw tiblogo toksong nung lukyakan na sila gumakap ko sila may at sila ukublo ni takano nga katagak sila kakikumaloy tamak dahil na ni pa umiyak sa ni маннмиюалутуиннаалерами унгиллаақпаллиалерами лукиаарна ааккуммаалуит катагартуалуурмата таакку исимақангиттоқулуугами кималиақликку налиакиаруна кумақапик синнарпалаарми югуугалуа кумма кумма таарниарасуилерсун налиаки оқаралуара сикунгерторлук оқақунгиллук налиакиаарна оқарулук киаралуа Tagbali. Taman na niyak lang ko lungit. Kumakalo ako ng mata. Inyak luti. Inyang luti. Taman na aw kanak sa iya malawat. Sa amin tiniglililaw ka Ang yakulok sunit. Wat yang ngordak tualong unna ngordak tualong mat. имеролэрмангма имеруккалуарама наяккулуга туккуикуни йоролугманга туккуиннаарлуни нау туккуигиккалуартунга имилуарувик наакки иллуариюннаиттуараваккиарлугу имаққортунерсаулерлугу имертиллугу уунарнерсааваариулерлугу имаерлуниу имеракигаяаклугулу нерекиллуг нунгуллунниги пигами хиниаллак тарлаугами хини хинигуннеерлуни ния ниунгиллу талиингиллу иммакаа ниглилуалаарнарами маитулернерарлуниги уннуакку эреаллак юуматтартуалоолерма тааманнани паалуктуалоолерма уннуанга тааман исимакку туксиутиуярпаксугулу иққиасугуннаатсиамеарама таанналу силалериякулуга синиктук саалерма қаеқувиаксаа пилерлугу ачила ублаангулертиллугуни пангерма Kaya man tupag, tupag ming man, tupakatigigiblo. Ikum magsaksinay na tiyak sa ukul na katama. Una yukto kayo nakasuksugo pisa maimang man. Tagbalik kaong makaong mang man. Nukakagtikingin matik. Tikingin ming matingila. Ublakot тааманна нааммаксагорлуни унгилангитсиалерлуни лугоо талиигни луниунгилу иссуагалернарарлуниги оққаролерлуни иннуяатсиалернерсаа нерааммаарлуни оққақатталермат оқаллорит нипиалу аниаллоритситсиарлуни нереанитсимагаяаммаалерамил кингуллермиг нери неритиллаанерсаалериллугоо акиаттоқ илуарнерарлүни наақиаттуутик саангаттуни иманна нерита неритақаттагарамми киттукулунгни кингуллерма неритердианерсааваарлулериблугу пигакку имаақмиллу туниваклугу тааманна инуутсиалеқдууминнераами асуила пуюулатсиқаттаарулуккама таиккунингарулук типааглугаатерулугник qeqqaanguanin tipaaqaqqalaaruarta иннориксиёрлуугами qiortungatakkugaminga atungaullersiplungala асилаапуйуулаттилерсуга таақиигигиинналераминга туккуиннералерплунинга пуйуулаттивут <laughs> пуйуулаттитигорлани tumingitain naktaririakko qoortoqanna uppalukiatuneqululauqaluarpigu иманнақаллактуллуаралориак саани илиммаги пиккалуама қаннуккиа титермилоо қуйуулаттисиулаорли саналаорлигоо қуйуулаттиниа тикиалоқутеқараманеру туйуми туниллугу қиюариаккулук milutuni blugunai tukul nukyak nukyakitsialakmat aggani uummakiksimata innangai nalaktoqorugami sooqa sanayumangmatuni blug ukkutarmi ikpiarimmiutaqarnerami ukkuttakulungmi mikittakulungmi taapsimunga putuallaquluqluniu taamna kikeeruluq амма ипутиукаммалукларулук ниупсингиммариалуккалуарлу ниммерумангмагу ивалумининертиллугу санааниаллаккамиугу атигу илуллерлагу науксангунниарма тунилларпара илуллерлугу пуюулаттиниалерма пуюулаттилерлула атилла яқақуэрторулу аллалаорлуни оқаутиммааққоормигаккуина милуксиллуақ тақунгиллугу оқаутиммаалааққоормигакку тааманна пуйуулатсианакками аа қувиатсактуалууммат қувиатсактуалуугами пуйуулатсигами қуйайюалуулақ тааман типситтаартутуиннарпаклума киоқаттангиллугу аа оқаллоритсалер паллиатуиннармат aaman illarlaaruuluq paksuniqunganninga illitarnallangittoq salluulua uqalluriksartuaaluulerma nipangillarniarunnaarluni kiu таллаугалуарлуги исимагиуннаарлугу исималермига уннакиарсугами уқаллоритсиллуартуалуу масууккиарунна ниппангииертуалу таикунга аперилларпа қаулиматсиаралуарпиит юоққаллуатсиамиалерпан қаулиматсиарторо сунгитторо қувиасумиарторо ангеққарами қувиасумиарторо сунгитторо суллангитторо оқаудулерланинга таагиллаутигинасиппаксунингал наа аулатсун ауlattugnaaġami oqquusaqulumiaqami tassinikvingummangukkami tagmakaalernaqarmigami oqautillalerivaaŋa kauvarsilaorlunga taakkaa oqummiaqulu имакпаганикка қуллипта саниварпаккартигу тамаам таакка саниварлуги икаммариксилериаққаннерлугу нивлисунгартарани игигиблунинга оқаллорисалуалааққаарлуни ниблисимартақани таиккоокуммиа пилаарта катиккуалларпалерма сиукиатагва ниблиииллаарива наулуни типсигингита тиккуақатталермагит сиуваалалларпара иканганго оқсуни пииясаартами таиккуагоо қаиллакка нераниармак аанеқисақарсинартиллугу натсермат тааккунинга неригуви суммулеқ ниартутиорсумиат юнgataarsугу оқаатигак илларларулу синнаагу суммулилангитта пиюмаяалугииннаралуармагит оқсумиараалуумата неқимертеқ нериги нериниарави тааккунинга пигуви суммулитсиамаарнааравит 옥수하자마자 옥수시자마자고 옥수하마자고 죽고에 하매하자마자고 주니 요망했냐고 다이끄니 지웅올라간 것을 듣기 위하여 딱딱 내가 맥삭더니 불러 딱과 상은 매악막이 일랑은 일도 돈이 불고 딱 오금 매악 내가 끄니 저라 내가 야닉시 말락사니 ทยมันอะนี่ไปนี่ไปเราอยากเจอเราคนนี้หรือต่างนักสิบัดเลียจนนางมีนี่เปียอันนี้เีอเราคนนี้ลูกนี่ไปนักสาระกัดตาเราคนนี้ลูกอุบลุลูกตาทยมันนับเป็นข้าคนนี้อุนนุลังไม่ติดเลยกนกอะไรก็จะเก็บข้าวสุดอุนนุติดเลย Kaiman na ilitang natsiyarak tiligo tikit tolong matik. Kautuin na, kautuin na koktong ham na. Ubaluki hakaw ka ng mat, dayang no agyan lila pangak. Nukakay, ubaluki awit ang makisim agyan lila pangak. Dayang no agyak tao ko lila pangak. Taman isinig bing may mangok si mamiyak sa sunak sa kangit tiyak mat, atiyak sa kangit mat. саллуум мариалорсунилуппиг масиник вингмалу кисианамагук сималуни пижариақарма таимаанна аксеруга яарутигигилаорсимаяра каппиасиммаартунгалу пер кайусит ниарасугивлугу исимагилаорсимагакку перлернитсиаммариалорлуни тикилаорсиманг оуаптигна писерулурлуни сунаабба илаангниптаа 아버님약손에게 taipsimane kappiasuk lalaaqsimaga mataim aksiqurusiq lalaaqusimayaga taipsimunga at sinamikia unikkaakkanniqumaaqmiga manalulianikpu tahanna tusaallugu qanuiqqauva tusaaliqaviu ilisannaqqauva unikkaaqilaorsimajanga mikiyuutillusiqqai ангиорулуулертиллунга униккаарилаортмая илитарилаортара униккаариммагу каппиахуннераралуксуни ила каппиаттаулаорманим наанаарнага каппиахуннерарлуни униккаарилаортаа илитарилла таутунгуакеннаққарви ni tautoqqullareqqauyareqqaeraluksugu unikkaarimmagу ihumma pinahuwig jualaw timang mata pin uh, hunakang ngaluk sutik maan nauluk toli ajorung ne kimat semeluk tilutainuk tigut hunakang inratarpugut pirlilaer sutalo ihumauyaqqavuga tena suli ajaqani namimiutaunammaan ila kangersilungniutaullauqtima yuguatautikkut amma arvearmoa ila taavanga ena dailei ngiralu ayarani ahiarmiu taulaukmat aptangma angnapauk ullu me ayaraniimi uikaatilaortu teissumani unnikkaartauvalortuiatoq tauvalortui pitillugit ullumi teemeegunnaarningani uqaqataaqavi ajjigigunnaarmagu tamanna qanorli uqawisissaqarvigivio eh a angungi lauqaptigu pillangillitaikua anaanama unippaqawiangi tikerlu kimaleariglu <laughs> illaqqawiunga illa illareaqqawiunga luuni nalliakiaro oqarnerma kumaktaa riaktaa qivuoragaluksutik ni malia yu makau yu mamia lau mia ga anga yu lau ta <laughs> anga yu ketpa ta na o kamia yu lau ma i a adingi lang magu i humagi magi kawa ga ukiu ami hu lu angi 100 lu ni ukiu na himang iti lugi ayok kani hatia mea mata inui um, ajuvik juarlutik lumiutaulllutik a ah, tuktuninatserni eqalungnik a ah, uumatsuteqa tuaqluti taimatua taimatuarillunnigit аммақимминуиннаақ аурлаақаталаорлутик а қанноо китууралугни намаана атулеқарта а инуухивут найтуаяангми nga acid kupta tia miangmat ihumagiuyakawak unikkaarsi mammaat ammalu maqquunni qitungaqartuvini maqqai tikki attangma ernerlaurta angayukkippaangulluni timuttilluta uiqqaalaungani ataataqarlupik inuyungnaermat taakua Charlie paniguniakkut ayaqanniimik atatakakshutik taikua ama kasuilau mananaga inyusa ngunayalaukumi kimaliariuk angayuktaqaugmat inyusaartuk liringmagum ama angayukkanerilaurtaqasilina pingay yugiyautsuni ama uvanga qaai tainna yukaqseqaangursuni itaikua mikinneralaurmagi tikirlu kimaliariugluulauqqaluktu suuqaimaagolo teissumani atortavini angutti аккуни аулларсимақаттарнэрмата арнаиллу қимас қиматтауссималлути қитунгангиллу niivereaqarpalormata аққутиқаттиалерамин э uh, inyong itilo nga kong mata <sighs> unip ka ngin nakatalaw manipilaw sunilo ananagilaw taka tay kuning nga kaset tape kalung niya to suni nipilaw talaw man tuha hima yakka walwa amihulaw tu walwi amanaw ah, latoli kitu kulu king misu kulu kanulukta ayong niya kimalrapta a tātagi lau taga 1962 me inu yung nai lau ma kangau lua te uyang itu wa lua kore ihumagi uyak sop. Tā kua tusāluge unika lau se mayanga anana kulupit. Kanuli tamana ipiki kenak piu tusāluge viu pijagira me. Ayung ihubi lau paga tai kualu anana tia lau tangma ukau hingi puyungin nang magi tamana Ah, a imet tiluartaili perlernikuarlugmik ah, taikkuaraluiq qaeraluksumit taimatoq taikkua tuhaaniartut ilitseqatartuu mikahinniarpu tamatumingat pileriaq qaalla gajarnerutik uvangaluunniin tainna nunavut ikkierngatsiamiartajummat tammaumat yoqalauqaallaktarsunilu nunami pingmata a ah, tamakkua silatuningit аңайоққа ғылалтапта қаноқтоқ айлинне каннертарлап қуяннамейлерпаги симона таманна оқаусеригуннақатааравиу оқаусерингитаттинни оқагуннаттиарпутимаана э а қуяллериуарпунга хули а таинна нипилерникуа анаан нигил анаанагилаутарма пияухиманнермат uh, ah, ihumawiak eh, kau yung at taong galo uh, ah, nipik nipiliw kanerlugu nguta qakaleramat tawing nguta qalersunga qa uh, ah, kinguvaam nuttao tukihititsi qaluk guarsunga nipiliungiallangmigakkuila uh, uqaluutialaakkut uh, kihiani koyali yunga ana nagilaw taga unika tulwalaw mat ah, matuhang naksuni uh, nipia ilitang nasuni ilangagu kipingulaw alagayak tunga uh, inuyung na kimakatalak mat kihiani upiyak kawaga ayungin ng minyatok suni ino katimini annailaw kimakatalak ammalu uh, attuana qallaqisuungum matatamakko unikka atortoyuvini teissumani ippinakeennaqqauyo ilangagu illari yaa ikpinnellariqqauyo aa uh, taapkualu aa uh, arnaqatikka aayaqanni nutarakkaningin makkuunneqqaat uwaptut taimna aa millani aa ukioqaqatigiapku amanukakaksuni a ah, annai laumagu kingwartaakan nertuuluali lauming maayaarniilu amma ta attagilaurtara na simauna qoyanamiittialerpagi tamanna tusaagunnaqataaqaviu ammalu ilinni apassoqunnaqataaqama uqanngitannit nillerunnartuti ee ma arviarmiutitun eh, ah, la kihianiuqartaama mat matnaarunga quyalit viktuartunga taamna tuhaakkanneqqauakku Winnipeg miutau gamamaannau yoq naalautinik tuhaga yuittuugama ilitarnaqqaavuq nipiaanaanama quyagi yoarpagi Mary ila qoyannamiittialerpagi Simona piviqarunnaqataarannu nakumisialeqqagit i ugluqatsiarati bye Bye. Elizabeth Kavaka Isakek, Paninga, Simona Baker. Te sumanili, kaluna kalokak tinago, inuit ukiyotak tumig. Aksugo tigiyaw valok tuit, unikar yaw sungo mata atok taw valok tuit lo аммалу қану пиусериярвалоортуит иланги каақатталоорсимаммата аммалу перликасаттувиниуллуттуит илигутааваллиақаттарсималаормата уллумимуллу утертитаусималерсутиллу оқависерияутиаруннаарсутиллу таманнаа таанна уутtuутигиллугу илисапи қувваққа исакеа униккаанга тусааллугу эққаинақаттарпу атортаавалоортуит арсуруутигиявалоортуит уллумимут иннарну оқависерияуссиматиллугиит тусартаугиақартуяа симамматагуу уллуми илигутааваллиаллу тиллу пиусерияалоорсимаю таиссумани инуит униккаатоқангинни тусараакканнерумагувит қарисаояккут қауйигиақуннарпутит увунгаарлутит инуит униккаангит at cbc.ca-мут аммалу тааккуа тусарсауникуввиниит қарисаоякку cbc-кут қауйигиарпигигуннартаси тусарсауникуввиниит униккаан Mayor Pauduvunga аммалу тукимуартитсиюллуни Peter Sheldon аммалу накуммисаарумавунга cbc-кунниит униккаатухарнат пилерижиуваттуит накуммисаахакка пилерихатигигуннатсиаракки таматумина тусарсаунеалармиёq инуит нуниккаангатигут тусарнартуугалоо кисаани qaujimaqujivunga аттуани qarsimamma taanna кисаанилли арсеруутигиявалоортуит униккаартаутиллугит арсеқорнакаинасуунгуммата qaujimaqujittiarpunga tamauna иммақа атеқалаунгиттуугалуа инуктоқвигмик тай нақикертартаавани тикераарjuaunga таани тайма атеқалилаорпоқ илимагатигюгюа нутаққаминик тайкани қикертарми من For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.